อิสิตังปจิตังตุมัง ขออิสาะผลที่ทำปรารถนและตั้งใจแน่ทิปังเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพบุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาอันวันจันในวันเป็นวันเนโชติรโสยธา วันเทวมณีอันสว่างสวยควรยินดี สัพพิทิโยวิวัชันตุความจนไรทั้งปวงจงหมดพลาดไป สัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตรายโยอันตมีเกิดดันสุขีที่คายโกภวา จงเป็นมีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาหทานโนจัตารุธรรมาวัตันติอายุวันโน สุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขะพละ ย่อมเจริญแก่ผู้คนผู้มีปกติไหวกราบมีปกติวันน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวะตุสัพพมันกลัง ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตา ขอหลักเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม สัพพะสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ สัตตาสุติโหวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมอถิดปฏิสังขโยเนโสวินตะกาตังปฏิเสวามิเนวะตวายนมัตายนมันตนายนวิบุสนายายาวะเทวิมาสกายาสติทิยายาปนายานิสุปราติยาพรหมจริยานุกนายา ยิสิปุรานันจเวทนังปฏิหังนวันจเวทนังนุปาเทสามิยาตลาจะเมภวิสติจตาจะภาสวิหารจาติ